بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المنزه عن سمات النقصان المبرأ عن العيب والإمكان والحدثان المتصف بصفات الكمال والجلال المقدس عن كل ما يخطر بالبال أو يتوهم في الفكر والخيال المحتجب برداء العز والجلال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين خاتم المرسلين وأفضلهم عند رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Həmbəli məzhəbinin ən məşhur və mötəməd etiqadi mətnlərindən biri olan Qalaidul İqyan kitabını oxumağa başlayırıq. Və bu kitabın müəllifi məşhur həmbəli fəqihi olmuş İbn Bəlbən Əl-Həmbəlidir. Əslində isə bu kitab hicrətin 603-cü ilində Hərran bölgəsində dünyaya gəlmiş böyük üsulçu və fəqih Nəcmuddin Əhməd ibn Həmdən Ən-Numeyri Əl-Hərraninin təlif etdiyi Nihayətül Mubtədiin fi Usuliddin adlı etiqadi mətnin ixtisar edilmiş versiyasıdır. Yəni İbn Bəlbən rahimehullah təala İbn Həmdənin Nihayətül Mübtədiin kitabını ixtisara salmışdı. Bəzi dairələr İbn Bəlbənin kitabına kölgə salmağa çalışmışlar və qeyd olunan etiqadı mətnin İmam Əhmədin etiqadını təmsil etmədiyini iddia etmişlər. Onların iddiasına görə həmin kitabda kəlamçıların bəzi istilahları, terminləri və həmçinin onların iddia etdikləri kimi İmam Əhmədin etiqadına müxalif olan və əşarilərin görüşlərinə müvafiq gələn məsələlər var. Halbuki qeyd olunan mətinlər Həmbəli imamları tərəfindən məmnuniyyətlə qəbul edilmişdir və təlim tədrisdə etimad olunan etiqadi mətin olaraq ələ alınmışdır. Hafiz İbn Rəcəb rahiməhullahu teala Zeylu Tabaqatil Hənəbilə kitabında İbn Həmdən barəsində danışarkən buyurur ki, Bəra'a fil fiqh və intəhət iləyhi ma'rifətul məzhəb və dəqaiqihi və qavamidih və kənə arifən bil asləyn. والخلاف والأدب وصنف təsanifə kəsirə Buyurur ki, İbn Həmdən fiqh elmində böyük bilgiyə sahib olmuş bir kimsədir. Məzhəb və onun incəlikləri və qapalı məsələləri barədə bilgilər onun həvaləsinə buraxılmışdır. Həmçinin o, iki üsul barədə bilikli, mütəxəssis olmuşdur. Və iki üsul deyildikdə burada usulül fiqh elmi və usulüddin elmi, yəni eytiqad elmi qəst edilir. Və buyurur ki, ha belə xilaf və ədəb elmlərinin mütəxəssisi idi və bir çox kitablar təlif etmişdi. Hafiz ibn Racab ibn Həmdənin usulüddin elmində mütəxəssis olduğunu qeyd edir. Və artıq qeyd edildiyi kimi İbn Həmdən etiqad barədə Nihayətul Mubtədiin kitabını təlif etmişdir və həmin kitabda qeyd olunan etiqadi məsələlərin məhz İmam Əhmədin etiqadı olduğunu qeyd etmişdir. ve İbn Hamdan rahimehullah teala öz kitabının sonunda buyurur ki ve kullu ma zekernahu min kutubil ashab ve kad nassa Ahmed ala aksar zalik ve awma ila kesirin minh ve rubbama naqalna nakalna yesira amman vuffika lil vifak ve cunnibe şikvete şikak فَاِنَّ الْحِكْمَةَ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ وَجَدَهَا أَخَذَهَا Buyurur ki, əshabın, yəni həmbəli imamlarının kitablarından qeyd etdiklərimiz bütün bu nəqillər barədə deyiləcək ki, onun əksər olanını İmam Əhməd açıq bildirmişdir və bir çoxuna isə işarə etmişdir. Ha belə orada ona müvafiq olan və ixtilafdan yan duran kimsələrin azsaylı sözlərini nəql etmişik. Çünki hikmət möminin axtardığı bir şeydir. Onu harda taparsa götürər. Ha belə İbn Həmdan davamında buyurur ki: "Və men istəbədə şeyən min zalik" فَلْيَنْظُرْهُ مِنْ كُتُبِ الْقَاضِ وَأَصْحَابِهِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْأَصْحَابِ وَمَنْ يُوَافِقُهُمْ Kim bu şeylərin qəbul edilməz olduğunu düşünərsə, belə olan halda bu şeylərə Qadı Abu Ya'lənin və onun əshabının və digər əshabın və onlara müvafiq gələnlərin kitablarına nəzər yetirsin. وفي بعض ما ذكر خلاف وتفاصيل عن Əhməd və ashabih. Buyurur ki, düzdür. Qeyd olunan mövzuların bəzisində ixtilaf və İmam Əhməddən və onun əshabından təfsilat var. Ləkinnə sahihəl muavvəl aleyhi mə əşarnə ileyh. Buyurur ki, ancaq səhih və etimad olunan görüşlər bizim qeyd etdiyimiz məsələlərdir, şeylərdir. Və liənnə dəlilə dəllə aleyhi və mərci'ul əshabi ileyh. Çünki dəlillər ona dəlalət edir və əshab, yəni həmbəli əshabı həmin görüşlərə qayıdırlar. Və İbn Həmdənin sözləri burada bitir. Və şübhə yoxdur ki, İbn Həmdənin əqaid mövzusunda sözləri Həmbəli alimləri qatında etimad olunan və mərci olaraq qəbul edilən sözlərdən olmuşdur. Artıq İbn Rəcəbin onun haqqında sözlərini nəql etdim. İbn Rəcəb onun haqqında arifən bil asleindir, yəni iki əsli bilən olaraq onu vəsf edir. Yəni usulül fiqh və usulül din elmlərinin mütəxəssisi olduğunu qeyd edir. Bir çox həmbəli imamları öz kitablarında İbn Həmdənin Nihayətül Mübtədiin fi Usulüddin kitabından nəqillər qeyd etmişlər. Misal üçün Şəmsüddin ibn Muflih, Aləuddin Əl-Mərdavi, Futuhi ibn Nəccər, Mər ibn Yusuf Əl-Karmi, Əl-Buhuti, Səfərini, Ruhibani və digər imamlar öz kitablarında həmin etiqadi əsərdən çoxlu nəqillər gətirmişlər. İmam İbn Həmdən özü isə həmin kitabda 20-dən çox həmbəli əshabın sözlərini nəql edir. Misal üçün İmam Əhmədin əshabından olmuş Abdus İbn Məlik Əl-Attar, həmçinin حسن ابن علي ابن خلف البربهاري عبد العزيز بن جعفر أبو بكر غلام الخلال إبراهيم ابن أحمد ابن شاق الله عبيد الله ابن محمد أبو عبد الله العكبري ابن بطة حسن ابن حامد ابن علي عبد الواحد ابن عبد العزيز أبو الفضل التميمي محمد ابن أحمد ابن أبي موسى أبو علي الهاشمي قاضي أبو يعلى محمد ابن حسين الفراء حسن ابن أحمد ابن عبد الله ابن البنا عبد الوهاب ابن أحمد ابن جلبة أبو الفتح عبد الواحد ابن محمد أبو الفرج الشيرازي أبو محمد رزق الله التميمي أبو الخطاب محفوظ ابن أحمد الكلوذاني علي ابن عقيل أبو الوفاء علي ابن عبيد الله أبو الحسن ابن زاغوني أبو الفرج ابن الجوزي Əbu Muhammed Abdullah ibn Qudamə Muvəffəquddin Əl-Məqdisi və həmçinin digər imamların sözlərini həmin kitabda nəql edir. Bir sözlə İbn Həmdənin təlif etdiyi Nihayətül Mübtədiin kitabı Həmbəli əshabı tərəfindən qəbul edilmiş etiqadı mətin hesab olunur. Və ümumiyyətlə İbn Həmdənin Həmbəli məzhəbinə xidmət edən bir çox əsərləri var. Həmin əsərlərin içində ən məşhur olan təliflər Riayətul Kubra və Riayətul Suğra kitablarıdır. Həmbəli məzhəbinin furuatları barədə bəhs edən önəmli kitablardan sayılır. Habilə Sıfətül Fətva vəl-Mustəfti kitabı, Əl-Vafi fi Usulül Fiqh və digər kitabları var. İbn Həmdən Hicrətin 695-ci ilində vəfat etmişdir. İbn Həmdənin kitabını ixtisara salmış Şəmsuddin Muhammed İbn Bədriddin, İbn Əbdülqadir, İbn Muhammed İbn Bəlbən, Əl-Bə'li, Əd-Diməşqi, Əl-Xəzraci, Əl Əs-Salihi hicrətin 1006-cı ilində dünyaya gəlmişdir. Mütəəxxir həmbəli fəqihlərindən hesab olunur. İbn Bəlbənin tərcüməyi halını onun təlif etdiyi Əxsarül Muxtasarat adlı fikri mətnini oxuduğum dərslərdə qısa şəkildə gətirmişəm və maraqlanan həmin dərslərin müqəddiməsini dinləyə bilər. Abdullah ibn Sufan Əl-Qaddumi rahimehullah təala Əl-Rihlətül Hicaziyyə və Riyadul Unsiyyə kitabında onun hakkında buyurur ki Şeyhul İmamul Allametul Mutkin el-ma'rufu bi Şeyhil İslam el-Ansari'l Hazraci ve yu'rafu bil Belbani. Buyurur ki İbn Belban Şeyhül İslam el-Ansari el-Hazraci olarak tanınır. Ha belə Bəlbani olaraq tanınan şeyx İmam Allamə şəriət elmlərini itqan edən, yəni mükəmməl bilən bir şəxsiyyətdir. Və artıq qeyd edildiyi kimi İbn Bəlbənin Qalaidul İqyan kitabı İbn Həmdanın təlif etdiyi Nihayətül Mubtədiin kitabının qısaldılmış versiyasıdır, müxtəsəridir. Və İbn Bəlbən, rahiməhullah, kitabının müqəddiməsində həmin kitabı üçdə birinə qədər ixtisar etdiyini qeyd edir. Bunu etməkdə məqsədi isə həmin mətni ilm tələb edənlər üçün daha da anlaşılan etməkdir və onu əzbərləmək istəyən üçün asanlaşdırmaqdır. Habelə İbn Bəlbən ora bəzi faydalı məsələləri əlavə etdiyini qeyd edir. İbn Həmdənin mətni 8 fəsildən ibarət olduğu bir halda İbn Bəlbən onu 5 fəsildən və sonlu ha belə əlavədən ibarət etmişdir. Birinci fəsildə Allahı tanımaq və bununla bağlı olan məsələlər gəlir. İkinci fəsildə isə feillər barəsində danışır. Yəni, kəsb, təhsin və təqbih kimi insanın feilləri ilə bağlılığı olan məsələlər qeyd olunur. Üçüncü fəsildə əhkamlar və adlar mövzusu, ha belə digər mövzular qeyd olunur. Dördüncü fəsildə qeyb xəbərləri və qiyamətin əhvalları və digər şeylər barəsində danışır. Beşinci fəsildə nübüvvət və imamlıq, yəni başçılıq barədə danışır. Və sonluqda bir sıra faydaları qeyd edir və nəhayət əlavədə müəllifin vəsiyyəti gəlir. Həmin etiqadi mətində bəzi kəlami istilahlar gəldiyi üçün həmbəli imamları qatında kəlam elmini öyrənməyin hökmünü qısa şəkildə qeyd etmək yerinə düşərdi. Kəlam elmi deyildikdə əsasən əqli dəlilləri gətirmək və bu yolla şübhələri dəf etmək vasitəsilə dində gələn etiqadi məsələləri ispat etməyə yardımcı olan, yaxud buna şərait yaradan elm qəsd edilir. Həmbəli imamları kəlam elmini öyrənməyin icazəli olması, ha hə, belə onunla münazirə etməyin və onun əsasında kitablar yazmağın icazəli olması məsələsində ixtilaf etmişlər. Onlardan bəziləri bunun haram olduğunu demiş və buna İmam Əhməddən gələn sözlərə əsaslanmışlar. İmam Əhməd kəlam və onun əhlindən çəkindirmişdi və kəlam əhli ilə mübahisə və münaqişə etməyi tərk etmişdi. Misal üçün İmam Əhməddən bu sözlər nəql edilir. Mən irtədə bil kələm ləm yuflih kalam libasına bürünən, yəni kalama baş vuran nicat tapmaz. Həmçinin buyurur ki, Lə tücəlis əhləl kələm və in zəbbu anis sünnə. Kalam əhli sünnəni müdafiə etsələr belə onlarla oturub durmayın. Ha belə Abdus ibn Məlik əl-Əttarın rəvayətində İmam Əhməd kalam və əhlini məzəmmət edir. Ancaq Qadı Əbu Ya'lə, İbn Hamid, Əbu Fadl ət-Təmimi və bir sıra digər həmbəli imamları kalam elmi ilə məşğul olmağın icazəli olmasın demişlər. Şəmsuddin ibn Muflih rahimehullah taala El-Ədəb-ü Şər'iyyə kitabında buyurur ki: "Vəcədtu fi kitabin li walad walad al-qadi Abu Ya'la zəkara fihi xilafən fil məzhəb və kəlamə Əhmədə fi zəlik. Buyurur ki, Qadı Abu Ya'lənin oğlunun oğlunun kitabında, yəni nəvəsinin kitabında məzhəbin bu barədə ixtilafı və İmam Əhmədin bu barədə sözlərini qeyd etdiyinə rast gəldim. Qalə və sahihu fil məzhəb ənə ilməl kələmi məşru'un mə'murun bih və təcuzul münazaratu fihi vəl muhaccətul əhlil bidəi və vad'ul kutubi fil raddi aleyhim. Həmin kitabda buyurur, məzhəbdə səhi olan görüşə əsasən kəlam elmi məşru, yəni şəriətdə öz təsdiqini tapmış və buyurulan, əmr olunan elmdir. Ha belə onunla münazirə etmək bidət əhlinə qarşı istifadə etmək və onlara rəddiyə vermək üçün kitablar yazmaq icazəlidir. Və ilə zəlikə zəhəbə əimmətü təhqiq əl-qadi ət-təmimi fi cəmaətil muhaqqiqin və təməssəku وتمسكوا في ذلك مع استغنائه عن قول يسند إليه بقول الإمام أحمد في رواية mərvəzi. Buyurur ki, təhqiqçi imamlar bu görüşü seçmişlər. Onlardan Qadi Abu Ya'la, Təmimi, yəni Abu Fadl, ha belə bir sıra digər təhqiqçi alimlərdir. Buna bir ehtiyac olmadığı halda onlar bu məsələdə Mərvazinin rəvayətində gələn İmam Əhmədin sözlərinə əsaslanmışlar. Orada buyurur ki, İlə iştəğələ bis savmi və salə və ətəzələ və səkətə anil kələmi fi əhlil bidə fəssavmu və salatu li nəfsih və idə təkəlləmə kənə ləhu və li qeyrih yətəkəlləmu əfdal. İmam Əhməd həmin rəvayətdə deyir ki, insan oruc və namaz ilə məşğul olub, kənara çəkiləcəyi və bidət əhli barədə kəlamı tərk edəcəyi zaman onun orucu və namazı özü üçün olacaq. Ancaq onlar barədə danışacağı zaman həm özü üçün, həm də digər insanlar üçün faydalı olacaq. Elə isə danışması daha fəzilətlidir. Və birinci görüş sahiblərinin dəlil olaraq gətirdikləri İmam Əhmədin sözləri barədə, yəni onun kəlam elmini məzəmmət etməsi barədə gələn sözlərinə dair Həmbəli imamlarının iki məsləki var. Yəni onlar iki yöndən onun bu sözlərinə izah vermişlər. Birinci məslək onlar kəlam elminin məzəmmət edilməsi barədə sözlərin nəsx edildiyini irəli sürmüşlər. Yəni bunun İmam Əhmədin köhnə görüşü olduğunu və İmam Əhmədin bu görüşdən döndüyünü demişlər. Buna dəlil olaraq Həmbəlin rəvayətini qeyd edirlər. Həmin rəvayətdə İmam Əhməd rahimehullah təala buyurur ki: "Qad kunna na'muru bis-sukut, falamma du'ina ila amr ما كان بد لنا أن ندفع ذلك ونبين من أمره ما ينتفي عنه ما قالوه Biz öncələr susmağa əmr edərdik. Ancaq buna çağırıldığımız zaman bunu dəf etməyimiz və onların sözlərinin əsassız olduğunu bəyan etməyimiz qaçınılmaz oldu. Və bu görüşü, yəni nəsx görüşünü Qadi Əbu Ya'lənin nəvəsi üstün racih hesab etmişdir. İkinci məslək sahibləri isə İmam Əhmədin sözlərinin cəm ediləcəyini irəli sürmüşlər. Yəni, əshab İmam Əhmədin sözlərini cəm etmişlər və bu görüş nəsx iddiasından daha üstündür. İbn Həmdan Sifətül Fətva və mustəfti kitabında buyurur ki, Və ilmul kələmil məzmum huvə din İzə tukullimə fihi bil-məqulil məhb əvil müxalifi lil-mənqulil sarih in فإن تكلم فيه بالنقل فقط أو بالنقل والعقل الموافق له fəhvə usulü din və tariqatu əhli sünnə. Buyurur ki, dinin əsaslarına dair yalnız ağıl ilə yaxud nəql olunan açıq aydın xəbərlərə müxalif olan ağılla danışılacağı zaman məzəmmət olunan kəlam elmi buna deyiləcək. Ancaq əgər nəql olunan xəbərlər, yaxud nəql olunan xəbərlər və ona müvafiq gələn əqli dəlillərlə danışılacağı zaman, həmin üslub dinin əsasları və əhl-i sünnənin yolu hesab olunacaq. Və Əlləmə Əl-Buhuti İmam İbn Həmdanın sözlərinə əlavə edərək buyurur ki, Və kəlamu ibn Həmdan kəl-cəm'i beynəl qavleyn və huvə əvlə minən-nəsx və yüəyiduhu rivayətul Mərvəzi. Lestu bi sahibi kəlam, fələ ərəl kələmə fi şeyin illə mə kənə fi kitabilləhi əv hadisin ən Rəsulilləhi sallallahu aleyhi və səlləm أو عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم أو عن التابعين فأما غير ذلك fəl kələmu fihi qeyru məhmud. İmam Buhudi buyurur ki, İbn Həmdanın sözləri iki görüşü cəm etmək mislindədir. Bu isə nəsx olunduğunu iddia etməkdən daha üstündür. Həmçinin bunu Mərvəzinin rəvayəti gücləndirir. Həmin rəvayətdə İmam Əhməd rahiməhullahu teala buyurur ki, kəlam sahibi deyiləm və Allahın kitabında, yaxud Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm hədisində yaxud səhabələrdən və ya tabinlərdən birinin sözlərində gələn kəlam istisna olmaqla heç bir şeydə kəlamın icazəli olduğunu hesab etmirəm. Digər şeylərdə kəlam tərifə layiq deyil və bu rəvayəti Əl-Xəlləl rahiməhullah gətirmişdir. İmam Səffərini rahiməhullah teala buyurur ki, İslam imamlarının qadağan etdiyi kəlam elmi əslində fəlsəfə, təvil, ilhad və batil şeylərlə dolu olan elmdir. Yəni imamlarımızın məzəmmət etdiyi kəlam elmi budur. Həmbəli imamlarının sözlərindən anlaşılır ki, Quran və sünnəyə, ha belə sələfin sözlərinə müvafiq gələn kəlam bizim şəriətimizdə icazəlidir. Ha belə bəlli olur ki, kəlam elmi şəri etiqadı əhkamların qəti əqli yaxud səmi dəlillərlə isbat edilməsinə xidmət edən elmdir. Yəni, Allaha nisbətdə vacib olan, ona nisbətdə mümkünsüz olan, ona nisbətdə icazəli olan və mücməl və müfəssəl olaraq bu şeylər haqqında bilgiyə çatdıran elmdir. Bu elmə həmçinin aqaid elmi də deyilir. Ha belə qısa olaraq bir məsələni də qeyd etmək yerinə düşər. Belə ki, dinin əsaslarına aid olan incəlikləri araşdırmaq və müxaliflərin şübhələrini dəf etmək kifayi fərz əməllərdən hesab olunur. Yəni bu hər bir müsəlmanın üzərinə vacib olan elm deyil və bu xüsusi olaraq elm adamlarına aid olan məsələlərdəndir avam insanların, yaxud elm ilə məşğul olmayan insanların kəlam elminin təfsilatına varması isə icazəli deyil. Avam insanların mücməl imanla etiqadi məsələlərə iman etmələri kifayətdir. Onlar mütəşabih olan ayələr və xəbərlərə mücməl iman etməlidirlər. Uca Allahın əzəmətinə, kamilliyinə və cəlalına layiq olan tərzdə ona iman etməlidirlər. Və şübhə yoxdur ki, İbn Həmdən və ondan sonra onun kitabını ixtisar etmiş İbn Bəlbən Bu kitabda əhli sünnətin etiqadını mücməl şəkildə bəyan etmişlər və adi insanların beynini qarışdıracaq kəlam elminin təfərrüatına varmamışlar. Yəni, onlar yalnız hər bir müsəlmanın etiqad etməsi labid olan məsələləri qeyd etmişlər. Və oxuyacağımız Qalaidül İqyan kitabının mənasını qısa şəkildə qeyd edim. Qalaid kəlməsi ərəb dilində gələn qiladə sözünün cəm formasıdır. Qiladə boyunbağ deməkdir. Yəni bildiyimiz zinət əşyası kimi istifadə olunan boyunbağdır. Eqyan sözü isə ərəb dilində qızıl yataqlarında olan və daş yaxud qumdan xali olan xam qızla deyilir. Və məlum olur ki, qalaidül iqyan sözünün mənası qızıldan olan yaxud xam qızıldan olan boyunbağlar mənasında gəlir. Yəni müəllif öz etiqadı mətni bu cür adlandırmışdır. Qalaidul iqyan fi ixtisari aqidat ibn Həmdan. Və bu etiqadı mətni oxuyacağım zaman müasir dönəmdə yaşayan bəzi həmbəli şeyxlərinin şərhlərindən istifadə edəcəm. Xüsusən də bu mətnə çox faydalı izahlar yazan Şeyx Abdullah ibn Muhammed Əl-Abdullahın Minhətur Rəhmən adlı şərhindən daha çox istifadə edəcəm. Ha belə Şeyx Muhammed Seyyid Mustafa Əl-Əzhərinin Qalaid kitabına şərhlərindən istifadə edəcəm. Bugünkü dərsimiz bura qədər. Gələn dərsdən etibarən etiqadi mətni oxumağa başlayacaq. Müvəffəq edən Allahdır, Cəllə və Alə. Və əxiru dəvana ənilhamdülillahi rabbil aləmin.